So Beats. влизам в къщата ти взимам всичките салами Всичките салами, всичките салами, всички, всички, всички Влизам в къщата ти всичките насрани Всичките насрани, всичките насрани, всички, всички Влизам в къщата ти взимам никакви банани, никви, никви, никви Влизаме от вас, кучко дай месото, кучко дай месото, кучко дай месото, кучко дай месото, кучко Влизаме от вас, Имам на баща ти пръстърмата, много се прецака, като твори ми вратата с бата бием месото и става крехко, после готвим го любимия ти рапер в урната с селенското, артериите ми са като бар, мега запушени, мега пушат когато пушиме люлеци Десет сутринта тръгнах си от вас бутилка вино Стигнах дъно, ще купая докато спра да виждам синьо там Дето криете месата, знаем го Там сега тършува съм и няма лабаво Там, дето криете месата, знаем го Там сега тършува съм и няма лабаво Влизам къщата, че всичките всичките лани, Всичките са лани, всичките са лани. всички душата Аз не съм такъв, каза ми го госпожата Искам да съм пръв, искам да съм в играта Искам ги навръв, закачени на стената Ей Закачим се джука на кукаладора Записваме по рука От хора ми писна така, че до тук е месото на скара забравя за скука Кой им трябва на човеците? Варят лука за взеците Може да ма хваниш, не знам къде Бавно пече се твиче, везме Гучи ме, ма вижте те скореме Не е от от Небесата червени, ей Кога ще ядеме? Гладен съм и ще правя проблеми Отварям вратата, посещам хубава дума Киня вика, искам да ти готвя Викам хубава мани постя Аз съм нещо като животно Да с веган ли е модно Викат много е отровно веселието е смодля Искам костик, ангъс, искам дорчо от Канзас Няма нищо на аванта, стика кръв като диаманта Хапвам, хапвам, не остава, лош съм като храната на бала Искат ми суджука на чатала, искам вечер, ако може да е гала Влизам къщата, ти взимам всичките салами Всичките всички всичките салами, всички, всички, всички Взимам всичките всички, всички всичките на салами, всички, всички Влизам в къщата, ти взимам всички Всичките лами Всичките лами, Всичките салами Всички, всички, всички Влизам в къщата ти те насрани те насрани, те насрани Всички, всички Влизам в къщата ти дай ми всичките салами Никакви плодове, никакви банани Никакви, никакви, никакви Влизаме у вас, кучко дай месото Кучко дай месото, кучко дай месото Кучко дай месото, кучко Кучко